وعبد القيس وهي الوفدة الأولى لهم نهاهم عن أربعة عن الحنفمي والدجاني والنخيل والمزفر وربما قال المقيد وهي أنواع من وهي علامة من علامات نبوة المدينة لأنه لم يذهب إلى بلده قط وهذه الأنية كانت غير معروفة إلا في بلده والنبي أخبرهم ونهاهم عنه أن ينتبه الفورميلا تؤدي إلى تسارع التخمر تخمر الخليط الذي يوضع فيها يتبرأ من الكثير ويبثق في معينة فيصير إناء يضع فيه التمر والماء فيشربونه. هذا النوع من الثانية لا مسمى له يؤدي إلى سرعة التخمر بسبب حرارة البلد. فنهاهم النبي عن أن يستعملوا هذه أيديهم هذا الحنتم الحنتم والدباب الحنتم نوع من الأنية يستعمل كما شرحت اولا اما الحنكم فهو نوع من النباتات الاخرى كالقرع يستعمل ايضا يشبه القرع يستعمل وهو كان اخضر والنقير كان جزء نخله يقطع وينقر ويحفر ويوضع ويستعمل كائنات آه، ايضا ثم بعض الاحيان نضع عليه الزيت او البقار حتى لا يتشرب الماء فيسمى المقير نسبه للبقار او المزكة نسبه كل هذه الأنية النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها بعلة واحدة وهي سرعة الإسقاط سرعة الإسقاط الذي النبيذ الذي يقضيها في البلاد الحارة وهذا النهي بعد ذلك نسخ والنبي صلى الله عليه وسلم قال انتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا المسكرة بعد ما استقر الامر بعد ذلك فيكون النهي هذا نهي محقق حتى استقر في نفوس الصحابه كراهية شرب الخمر والتحري تركها ثم أباح لهم أن ينتبهوا في أي وعاء وألا يشربوا Jadi الله سبحانه وتعالى Subhanahu empat larangan yang disebut dalam hadis ini adalah Nabi melarang mereka menggunakan empat jenis uh, alatan yang digunakan pakai untuk uh, mengadah air. Kita boleh kata macam cawan itulah. iaitu yang bernama hantam, lubak, nakil dan juga muzafat. Empat uh, aniyah atau empat uh, bekas ini uh, adalah tanda bahawa Rasulullah betul-betul seorang Nabi. Kerana empat uh, bekas minuman ini tidak pakai oleh masyarakat Arab yang berada di Makkah dan di Madinah. Dan tidak diketahui sebab ini hanya pakai oleh masyarakat daripada uh, Abdul Qais yang tinggal di Bahrain. Namun apabila bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mula menyatakan kepada masyarakat Abdul Qais bahawa mereka tidak dibenarkan menggunakan bekas pedadah air yang bernama Hattab, bekas pedadah air yang bernama Al-Quba, Al-Naqir dan juga Al-Muzaffat. Ini adalah satu bukti bahawa betul-betul Nabi SAW ini adalah seorang Rasulullah yang diberikan wahyu oleh Allah SWT kerana empat empat bekas pendadah air ini tidak pernah diketahui oleh masyarakat yang masyarakat Arab yang ada di Mekah dan juga di Al-Madinah secara khusus. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu empat bekas ini tidak dikenalkan oleh Rasulullah SAW daripada digunakan ini kerana keempat-empat bekas ini eh, sekiranya diletakkan sebarang air manisan air yang di, diambil yang yang dicampur dengan buah-buahan sebagai contoh sekiranya diletakkan dalam empat bekas ini oleh kerana uh, suasana yang panas ditambah pula dengan empat bekas ini maka ia akan menyebabkan air manisan itu akan berubah menjadi arak dengan cepat jadi atas dasar itulah Nabi SAW tidak membenarkan masyarakat Abdul Qais daripada menggunakan keempat bekas penadah air <coughs> supaya jangan uh, mereka terminum air yang disangka belum arak rupanya telah menjadi arak dengan sebab cuaca panas ditambah lagi dengan bekas-bekas ini yang begitu cepat untuk mengubah air yang air air manisan berubah kepada arak dan hadis ini juga menunjukkan bahawa kedatangan Abu uh, kedatangan delegasi Abu Lukas ini datang kepada Nabi selepas mana arak diharamkan. Arak diharamkan. Sebelum ini arak haram, kemudian arak diharamkan. Jadi apabila Nabi tidak membenarkan mereka menggunakan empat-empat bekas ini, ini menunjukkan bahawa arak telah diharamkan dan Nabi tidak mahu mereka terlibat dalam haraman. Pun begitu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi saw pada ketika awal melarang mereka menggunakan empat bekas ini namun selepas itu eh, walaupun tidak dinyatakan dalam hadis ini namun dari segi sejarahnya eh, pengharaman penggunaan empat bekas ini telah pun dimansuhkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala al-hantam adalah sejenis eh, bekas minuman yang diperbuat daripada tanah liat itu dan uh, dia berwarna sehingga saya, kalau saya tak silap tadi al-hantam lahu يعني هو اختلف العلماء في تعريف الحنطة حتى لونه واختلف فيه وكثير لأنها آنية كانت تستعمل عندما قيل من الزجاج قيل أنها آنية لا يوجد لها مكان تؤدي وقيل أنها من بعض النباتات البطيخ مثلا شيء من هذا الضوء كانت تستعمل في التفاح وليست لها مسام تؤدي لكن اختلف في معنى الحنطة لكن هو بناء كانوا يستعملونه يبدو أنه كان يستعمل من بعض النباتات التي تنبت عندهم ويبات منها وكانت تسرع كالدباء يعني اختلف uh, kata Fadilatul Syekh Yusri para ulama sendiri berbeza pendapat apakah masuk al-hantam betul lah saya sangkanya begitu maknanya memang al-hantam Imam Nawawi sendiri menyatakan Baik, uh, Imam Nawawi sendiri telah uh, menyatakan pelbagai pendapat para ulama dalam menguraikan masuk hantam. Ada yang menyatakan hantam itu diperbuat daripada kaca, ada yang katanya diperbuat daripada sejenis tumbuhan yang hidup uh, di, di tempat mereka. Ada yang kata dia pelbagai pendapat yang lain. Tapi sahihnya menunjukkan hantam ini diperbuat daripada sejenis tumbuhan. Mungkin daripada seperti buah tibikai ya. sebagai contoh daripada kulit buah tibikai yang mungkin wujud di tempat mereka. Kalau begitu para ulama memang berbeza pendapat dalam menentukan maksud hantam. Yang pasti ia adalah sejenis alat minuman, alat uh, bekas minuman yang mana sekiranya air manisan disimpan dalam bekas yang bernama hantam ini eh, air manisan itu akan cepat berubah menjadi haram. Adapun uh, al-naqil uh, adupa adupa adalah diperbuat daripada Allah. Dari ada mesti terubah ke Labu diperbuat daripada labu. Diperbuat labu. Labu. Kanan Nabi Yusuf kanan kanan dalam nama aku itu pasal kanan saya pun dah terlupa tuan-tuan apa cakap selalu ni. Apa namanya? Dia buat daripada labu kan. daripada kulit labu dikeringkan dan akhirnya dijadi sebagai bekas penadah air eh. Adapun nakir nakir daripada batang pokok ah, kurma yang dibuang ah, bahagian tengahnya dan disimpan air eh. Jadi keempat-empat bekas ini sekiranya di diletakkan air, dimanisan dia akan membawa kepada proses yang membawa kepada cepat berlakunya air binasa itu berubah kepada Allah. Maka atas itulah Rasulullah SAW melarang kumpulan uh, Abdul Qais daripada menggunakan. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظوا ذلك وأن يبلغوا من وراءهم فدل على أن به الأمم من ورائها وإذا قامت الأمة على هذا خير قيام الحمد لله ولولا قيامين جهل ما جلسنا هذا المجلس ولا كنا عرفنا كيف قال النبي وماذا قال فالحمد لله ولا بد أن يكون في كل أمة بعض العهود العقول من فهم حديث النبي وقطع fazuhunna wa hibuhunna man wara. Jagalah apa yang telah disebutkan ini dan sampaikanlah eh, alahan-alahan ini kepada orang yang berada di belakang kamu. Eh, ucapan ini menunjukkan bahawa di antara eh, tanggungjawab umat Islam adalah menghafaz hadis Rasulullah SAW dan menjaganya serta menyampaikannya kepada kepada generasi yang seterusnya kepada masyarakat dan ini menunjukkan bahawa uh, penjagaan hadis Rasulullah saw adalah merupakan perkara yang berat. Kalau tidak kerana uh, semangat untuk mempelajari hadis Rasulullah, nescaya kita tidak akan berada dalam majlis pada hari ini. Yang mana kita duduk dalam majlis pada hari ini semata-mata untuk mendengar sabdaan Nabi Sallallahu Alaihi Dan kalau tidak kerana uh, semangat para ulama yang berusaha dari generasi ke generasi menjaga hadis Rasulullah SAW, alaihi percaya kita tidak akan mampu menyatakan Rasulullah SAW bersabda diam diam diam dan para ini dari dirahmati Allah di sini juga menunjukkan bahawa wajib daripada kalangan umat Islam mesti ada beberapa kumpulan yang bertanggungjawab me me mengkaji dan memahami sesungguh-sungguhnya hadis Rasulullah SAW dan ia termasuk di antara fardu kifayah. Mesti di kalangan umat Islam mesti ada orang yang mendalami hadis Rasulullah SAW. Sekiranya tidak, akan berdosa lah seluruh seluruh umat Islam. آخر نقطة في هذا الحديث لما نقوم ونصلي أن النبي لم يأمرهم بالحج لماذا؟ اختلف العلماء خلاف كبير والراجح والله أعلم ما رجحه سيدي عبد الله بن أبي نمر هي المسألة أنه لن يكن لهم استطاعة للحج بسبب عدم أمن الطريق لأن بينهم كفار المدن يقطعون عليهم الطريق فلعدم أمن الطريق سقطت الاستطاعة فالنبي لم يخبرهم بالحج من أجل ذلك والله تعالى أعلم Jadi ini dirahmati Allah وتعالى Dalam hadis ini kalau kita perhatikan Nabi tidak pula menyuruh eh, delegasi daripada Abdul Qais untuk menunaikan haji. Para ulama berbeza pendapat mengapa Nabi SAW tidak pula menyuruh kumpulan Abdul Qais menunaikan haji sedangkan dia termasuk di antara rukun-rukun Islam. Eh, pun begitu, Hati Fadilatul Syahid Muslim Yusni, uh, eh, beliau cenderung kepada apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Abi Jamal sendiri dalam tafsir dalam dalam huraian uh, Ulayan al-ibadah dan ujabah dan mutafibah jatuh nufus Bahawa Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka menunaikan haji kerana mereka tidak aman untuk bersafir dari tempat mereka ke Mekah dan Mekaramah kerana mereka terpaksa melalui beberapa kawasan yang merupakan uh, penempatan musuh-musuh mereka maka atas dasar uh, perjalanan tidak aman maka gugurlah kewajipan menunaikan haji kerana mereka dianggap sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan. Allah Taala Allah. Allah kita akan supaya dua rakaat sunat dan setelah itu kita akan menyambung pembacaan hadis selepas kita memulakan solat Selamat malam.